kopienas Šemenef raidījums. Jaunais ceļš. Labvakar, mīļie rādījumi arī Latviju klausītāji. Mūsu šī vakara raidījumu, kurš izskan pateicoties arī tavam atbalstam – ievadīs Kaspara liecība par dažādu domu arēnu, kurā satvert pretinieku un uzvarēt. Personīgi es piedzīvoju ikdienā dažāda veida domas. Mana sirds, mana dvēsele ir kā tāda arēna, kā skatuve, kurā uznāk, parādās dažādas domas, Tas ir tas brīdis, kad tā doma parādās, mēģināt viņu arī notvert. Nevienmēr tas izdodas. Citreiz, ja doma ir nogājusi savu ceļu, un tad mēs saprotam, es saprotu pats, kad eh, nu, tā ir laba doma, kas varbūt eh, man ved pie dieva, mīlestības domas, vai arī naida domas, baiļu domas. Ignācijas runā, kad ir varbūt, trīs veidi avoti mūsu domām. Ir tas, kas mēs paši pirmām kārtām, mūsu domas, cilvēciskās domas. Otrs avots ir svētais gars, Dievs, kurš iedvesmo mūsu, un kas dod prieku, dod mieru, ved pretīm Dievam. Un Trešā veida domas, kas nāk no ļaunā gara, no ienaidnieka, no cilvēka apsūdzētāja, no sātana, un tās ved bailēs, izmisumā. Un, eh, tas man ikdienā palīdz eh, saprast eh, šo domu gaitu, vai viņas man ved priekā, vai ved izmisumā. Tādā veidā es arī saprotu, vai tās nāk no dieva, vai no ienaidnieka, vai no manas paša varbūt. Tad pirmais ir priekš manis, ko es saku, ir, ir atzīt šo domu, notvert viņu. Un, ja es esmu jau iegājis, varbūt bailēs, tad saprast, no kurienes man nāk šīs bailes. Un tā kā šķietināt atpakaļ šo domu gaitu, līdz nonāk līdz sākumam, līdz iedīglim, līdz sēklai. Tālāk šīs domas bieži ir šīs apsūdzētāja domas, ienaidnieka domas, uh, Viņš ir melu tēvs. Sātans ir melu tēvs. Tas nozīmē, ka viņš melo. Viņš man, viņš man iedvež melus. Viņš uh, iedvež melus par mani pašu. Uh, jā, kad nu, tas, ko tagad esmu sagatavojis, man ir jāpastāsta citiem. Nevienu neinteresēs. Tas ir ļoti neinteresanti. Vai, piemēram, meli par kādu citu kāda apsūdzība, ko ienaidnieks piespēlē. Jā, redzi, kā šis cilvēks uz tevi paskatījās tā savādi. Laikam viņš kaut ko ir par tevi sliktu domā, tu laikam viņu kaitini. Un, un tā ir pilnīgi doma, kas, eh, kas varbūt nav saistīta ar realitāti, bet viņi tiek piespēlēti šemeli eh, par šo otru cilvēku, kas man ieved varbūt tādā varbūt naida domās par viņu. Es bieži to notveru, kad man ir šīs bailes, kas ienāk varbūt no kādas situācijas, no kāda cilvēka. Vai varbūt vēl viens piemērs ir eh, meli par Latviju. Tad ilgāku laiku dzīvoju ārzemēs, nobraucot uz Latviju. Jā, man bija tā sajūta, ka viņa ir tāda maza, tāda tāla no visa. Bet īstenībā tie arī ir meli. Mums, latviešiem, ir eh, jācīnās pret šiem meliem. Man ir jācīnās. Uh, Latvija varbūt ir, nav liela, bet viņa ir brīnišķīga, viņa ir skaista. Tāla, ko tas nozīmē? Amerika ir tālu, varbūt Francija ir tālu, bet Latvija, mēs esam šeit, Latvija nav tālu. Un, un ar ļoti talantiem, brīnišķīgiem cilvēkiem, ar milzīgu potenciālu. Tad ir otrais, ir šie, šie meli, atzīt šos melus un stāties viņiem e, pretī. Un bieži e, tas kā trešais punkts, stāties pretī. Tas pirmkārt, varbūt man kādreiz jālūdz pašam atdošanu par manām domām, manām skaudības domām, manām lepnības domām. Man jālūdz Dievam atdošana. Ir. Kādreiz varbūt e, man jālūdz atdošana Jēzus vārdā, jāpiedod kādam citam cilvēkam arī. Un, un pēc tam ir noteikti šī, šī atsacīšanās no meliem atteikties, ja es vārdā no meliem, no, no šīm domām, būt eh, savam dvēseles kapteinim, ļaut, lai, lai kungs ir atkal dvēseles kapteinis, atsacīties no ienaidnieka domām. Un, un arī un beigās šie posmi pirmie ir veikti, iziet no situācijas, protams, tad uh, man palīdz slavēšana. Es slavēju, es slavēju par šo cilvēku, kas varbūt eh, man liekas, sākumā ir eh, nepatīkams, vai kas varbūt ir esot padomājis par mani kaut ko. Var slavēt, var svētīt, var slavēt par Latviju. Es varu pateikties ar par sevi, cik Dievs man ir brīnišķīgi radījis. Raziņā slavēšana, pateicība, svētīšana. Tas ir veids, kā, kā, kas man palīdz, kas man palīdz uh, nostāties tādā dieva bērna stājā un iegūt mieru. Varbūt miers nenāk ātri. Ignācijas saka, ka kādreiz varbūt ir vajadzīgs šis laiks, ka mums ir šie pārbaudījumi, lai cīnītos ar mūsu lepnību, lai mēs saprastu, ka mēs esam atkarīgi no Dieva, bet tik un tā palikt slavēšanā un gaidīt, ka atkal nāks šis iepriecinājums, šis mierinājums no Dieva. Tālāk ievas stāsts par Jēzus cīņu pret apsūdzētāju. Mani sauc Ieva. Jēzu Kristu pazīstu nu jau desmit gadus, un esmu ļoti pateicīga par to, ka viņš ir manas dzīves kungs, glābējs un patvērums. Dzīve kopā ar Dievu ir brīnišķīga, tomēr ir dienas un situācijas, kad šķiet kaut kas iet ne tā, kā vajadzētu. Es savā dzīvē visbiežāk ar apsūdzētāju un, un meli sastopos dažādos konfliktos. Konfliktos pašai ar sevi, savu tuvāko un dievu. Kad ir kāds no šiem konfliktiem, un klāt visam nāk mazvērtības, bezcerības sajūta, trauksme un nemiers, es zinu, viņš ir ir klāt, viņš ļaunais. Viņš ir klāt ar meliem. Vislielākie meli, ko esmu piedzīvojis, ir par Dievu. Dieva attēlu, kāds viņš ir. Ka Dievs ir soģis, tāds, kas atriebjas, kas ierobežo, dara pāri. Nesen Dieva attēlu man palīdzēja pilnībā izmainīt mana deviņgadīgā māsas dēla liecība, kurā viņš Dievu nosauc par supervaroni jo viņš no laika gala ir bijis bez grēka. Savukārt mēs grēkojam katru dienu. Un tieši šis fakts, ka Dievs ir bez grēka, deva man atbrīvojošu izlīgumu ar viņu, ar Dievu. Tātad, ja Dievs ir bez grēka, viņš nekad man nedarīs sliktu, nenosodīs, nenonicinās. Dievs ir mīlestība kad esmu konfliktā ar savu tuvāko vīru, vai, piemēram, kolēģi, vai brāli un māsu, tad, eh, tad, eh, tad manai trauksmei un bezcerībai palīdz sirdsapziņas izmeklēšana, grēku nožēlas žēlastība un Jēzus miesas pieņemšana. Miers vai nemieris priekš manis ir mēraukla, ar kuru es mēru, vai es esmu ar Dievu, vai kāds cits ir iejaucies pa vidu. Šādos brīžos es mēdzu meklēt kopā ar Dievu un atpazīt un nosaukt vārdā to, kas tas ir, vai mazvērtība, mana lepnība, iedomība, kontrole, cietsirdība. Aiz, aiz tik daudz dažādiem vārdiem slēpjas ļaunais, Un tādās reizēs es skaļā balsī pasludinu Jēzus Kristus autoritāti pār šiem meliem vai situāciju. Esmu piedzīvojis arī milzīgu rožu kroņa skaitīšanas spēku cīņā ar ļauno. Iziet no konfliktiem ar sevi, citiem un dievam un palīdz dieva vārds. Ir tīpaši dieva apsolījumi, caur tiem es saņemu stiprinājumu un spēku. Iesaist nodaļā 26 ir teikts, kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. ne debes, ne zeme. Kā tu esi mans? turpinājumā Daigas, Cinduļa, Aigas un Girta brīva vakara diskusija pie tējas par meliem. Mums ir jāsaprot, nu, ka, kas vispār ir meli. Un, un, un, uz kurieni mums jāiet? Uz kājām, uz rokām. Mums jāiet uz mūsu domām, no kurienes nāk. Tas notiek mūsu, mūsu tajā domāšanā. Tas nav kā ka Tagad um, Vēlams ierodas mūsu istabā un tagad saka, es te dzīvošu. Bet es viņš ir tagad, mēs viņu redzam, viņš ir kā persona, bet viņš ienāk mūsu domās. Lai mēs pieņemtu viņa melus, lai sāktu apdomāt, lai mums rodas nepareizs redzējums, kaut kāda vīzija par sevi, par tevi, par, par savu ģimeni, par viņa par darbu, par eh, savām dāvanām, par draugu, par, draudzi, Kopinu. par mūsu ganu, Jā. par kopienu. Un tad man ienāk pirmā doma. Piemēram, mans vīrs ir tāds un tāds, nu, ar negatīvo zīmi. Un es viņu sāku apdomāt. Un es aizēju pie draudzenes, es viņu vēl vairāk sāku apdomāt. Un tā sākas eh, virpulis, kura rezultātā. Mm, ir jau ir apdomāts. Ir, ir, ir, ir <laughs> trīs reizes apdomāts. Un man ja rodas negatīvas emocijas. Uh, rodas, uh, nu, kad es esmu vai mans, uh, mans vīrs ir slikts. Nu, kad, kad es varu tur sakot, kaut kāds zaudētājs esmu. Kaut kāds. Um, um, lai es esmu sagrauts, lai es esmu bēdīgs. Un tas ir nepareizs priekšstats tam, kā Dievs par mani, ko saka Dievs par mani. Mm. Nu jā, tie pirmie meli izskanēja, izskanēja nu, paradīzes dārzā. Un tādas daudzas daudz kā es dzirdēju no mācītājiem, kas saka, ka nu, pirmkārt jau tā kļūda bija tajā, ka, ieva, ka viņa klausījās. Nu, ka viņa klausījās ka viņi vispār pieņēma šo, šo informāciju, nu, ka viņi vienkārši sāk klausīties un sāka debatēt un diskutēt. Tas ir tas, ko parasti saka. Eh, mācīti vīri un sievas vai vecie, ka vienkārši neiet šajā diskusijā. Nu, neattīstīt tas, ko tu teici. Ja? Un diskusijā tas arī neieiet ne tikai nu, pašam, kaut vai ar sevi savā domās, tālāk to netīt. Ja? Nē, ne, pat nevajag iet pie draudzes. <laughs> Bet, lai <clears throat> neietu pie tās draudzenes, man ir jāzina, ko, ko Dievs par mani saka. Jā. Kādas ir viņa domas par mani, kad eh, viņš mani mīl, eh, kad man ir piedots, eh, kad es varu iet piedošanai, es varu arī pakrist un, un, un, un kā man celties atkal augšā. Mm ka man visu laiku nav tai bedrē jā, jāsēž, ka man ir jābūt savādākam nekā pasaulē. Ja, bet tu runā tagad par sevi. Jā. Bet uh, temats bija par vīru, kad vīru kaut kas nav kārtībā. Varbūt, ka jādomā tā, ka uh, eh, kāds, kāds tas nevis kā tu tagad, Jā. bet uh, kā Dievs redz tavu vīru. Varbūt, ka tev nemaz tās domas tādas nebūs. Arī laba doma tāda. Nu, jā, bet, ja... ir Dievs, viņu redz kā baltu un pulkainu ar austiņām. Un, un, un, un talantīgu un gudru un, un, un eh, nu, visādi šitie te, protams, ar dažiem trūkumiem, ko viņš ir apsolījis novērst. Kaut kad, kad sanāks. Tā principā viņš tā, tā kā Dieva acīs, viņš ir eh, brīnišķīgi radīts. Bet draudzenes saka citu kaut ko. Bet man ir jā, jā kā Dievs domā, uh, ja mēs esam radīti pēc dieva tēla un līdzības, eh, mēs esam vēstule dieva šeit uz zemes, mēs esam viņa rokas, kājas, mute, viss viņa. Ja? Man ir jāzina, ko viņš domā par manu vīru. Viņš saka, netiesājiet. Ja es to nezinu, mm. un ja es arī to zinu, nepielietoju, man tas nav sirdī iegājis, es neatkārtoju to dievu vārdu, uh, man ir pie kājas netiesāta. Es tik un tā viņu tiesāju, vai es esmu kristieti vai nekristieti. Man ir tas vārds jādabūtai savā sirdī, pie kā mēs e, nonākam, ka man ir jābūt tām attiecībām ar Dievu un jāzina tas Dieva vārds. Jāskatās ir arī tas e, par tām apsūdzībām, tās saknes, no kurienes tas e, rodās. No nu, pati dziļākā un vecākā sakne, manuprāt, ir, eh, nu, kā jau mēs te runājām, Ādams un Ieva, ēdens dārs. Nu, tad eh, pēc tam mēs eh, bijām rekolekcijās, kur mēs runājām par padomu mantojumu. Mēs visi esam tam gājuši cauri šim laikam, un, un, un uh, tie, kas mēs te sēžam. Un, un, uh, tas jau bija balstīts uz meliem. Tā bija tāda nu, greizos poguļu valstība. Nu, un tad, uh, protams, nākošais stāsts ir tas, kas mums ir nācis mantojumā no mūsu vecākiem. Uh, pēc tam no dzīves un tā tālāk. Un, um, tad, tad uh, ja mēs to visu saliekam kopā, tad, uh, manuprāt, ir uh, ap, normāli ap, apzināties, normāli, ka uh, tas, ka mēs tiekam apmeloti un ka pret mums, mums nāk šie meli, tā ir Un nu, tā tad tā, tā tam būtu jābūt pēc tā visa, kam mēs esam gājuši cauri. Um, jautājums ir, ko mēs ar to darām un um, vai mēs tam noticam vai nē. Tikmēr, kamēr mēs nezinām to, ka tie ir meli un nezinām to, kā viņi darbojās un kā viņi, no kurienes viņi rodās, tad um, noticami, piemēram, par sevi es varu teikt, ka eh, bērnībā, jaunībā un bieži vien arī tagad nu, es noticu. Cevišķi tad, kad biju jaunībā un bērnībā. Tagad noticu mazāk, tāpēc, kad uh, eh, Dieva vārds ir pateicis skaidri tās lietas. Un, um, arī man ļoti palīdz atskats kad, eh, kad tomēr lietas mainās un kad arī man attieksme mainās pret to, ko man kāds piemet un pasaka vai, vai, vai eh, ko es redzu. Un vairs es nevienmēr uzķeros. Kā, manuprāt, tas ir tāds process, viņus atpazīt, un tad pēc tam attiecīgi reaģēt. Man atnāca doma, ka es šajos melos eh, apsūdzībās nedrīkstu palikt viena. Jo malu tēvs grib, lai tas paliek apslēpts, nevienam nepateikts, pat saka, nesaki. Un eh, man ir svarīgi, lai es esmu kaut kādā kopienā, lai es to izstāstu savam vīram, un eh, kad šajā brīdī es varbūt jūtos eh, netik stipra ticībā, un ka man tas otrs var, var palīdzēt. Un, eh, ja mēs varam iet kopā lūkšanā pret šiem meliem. Un tāda man bija viena liecība, kad, eh, kad pieteicās mūsu pirmais dēls. Un, uh, Es ļoti daudz laika pavadīju slimnīcās, un, um, un uh, tas bija tāds uh, process, uh, kur, kur man vajadzēja daudz lūgties. Man liekas, ka tas bija ļoti apgrūtinoši, un rezultāts bija veiksmīgs. Piedzima mums dēls. Bet tad, kad eh, pieteicās otrs eh, bērns, meitiņa, tad eh, es sapratu, ka man ir šīs bailes iekšā mm. no tām visām slimnīcām, no tām visām deviņu mēnešu tādas gaidīšanas, kad es tā kā tāda nevesela, es nevaru skriet, es nevaru darīt to, ko tāds brīvs cilvēks dara. Es to nesapratu, ka tas ir tāds eh, žēlsirdības eh, stāvoklis vispār. Tajā brīdī, kad es to visu pateicu, kad man bija šīs te visi tie meli un tāda atpakaļ, tāda skatīšanās baile, man bija blakus mans vīrs, kurš man teica, tā nebūs ar šo bērnu, jo mums ir lielais draugs debesīs, Dievs, un mēs lūgsim, ticēsim, un eh, tā mēs arī pieņēmām šo patiesību par Dievu, par šo jauno situāciju. Un dzīvojam tādā cerībā, un es eh, nevienu reizi nenokļuvu slimnīcā. Un bija pavisam mm, situācija, mēs ielikām tā tādā gaismā, un, mm. un viņa arī viņa arī piepildījās šī mūsu tādā, tā gaisma, mm. uzvarēja šajā situācijā. Mm. Jā, es arī domāju, ka uh, regulāri jau piespēlē to, ka uh, tu nevarēsi izdarīt šito, tev šitais neizdosies, uh, tev, tev, uh, tu vari tur lūgt, un tu lūdz, un, uh, un tev nav tā rezultāta, un tev nav, un, un, un ka, nu, tad, tad arī piespēlē to domu, un tu liekas, tu lūdz, un tev nav. Un, uh, tas jau notiek gandrīz katru dienu, kad tev pasaka, ka nu, tu to, to nevarēsi, vai, vai, vai, vai tas tev neizdosies. Uh, spiež par tām pogām, protams, kas ir tās jūtīgās pogas, kas ir nu, vēl nav līdz galam tāda iedināšana bijusi. Bet, uh, tad es atkal atgriezīšos pie tā atskata, kad īstenībā jau pamatā visas lūkšanas, kas ir bijušas, viņas ir piepildītas, Dievs ir tās piepildījis. Viņš ir izvedis no tām visām situācijām, kur tajā brīdī, kad eh, es esmu bijis tajā situācijā, man liekas, ka uh, eh, uh, nu, slikti, ka gals klāts Bet eh, skatoties atpakaļ, Dievs izdara to un piepilda to lūgšanu, bet viņš izdara to savā laikā, tad, kad viņš to izdara eh, saprot, ka tam tas ir vajadzīgs. Un te ir tā interesantā lieta, kad, eh, kā man viens brālis teica, kad ir svarīgi uh, lūgt, un uh, tad ir svarīgs tas brīdis, kad uh, un tev piemet, ka tev neizdosies un ka tev nebūs. Un tad līdz kaut kādam brīdim tu ej lūkšanā un ticībā par to, ka tev izdosies un ka tie ir meli. Un tad vienā brīdī tā, kad uh, eh, es saprotu, nē, nu viss, nu tagad ir patiešām. Es vairāk nevaru, tagad, uh, nu tagad Dievs tevi ir jāiesaistās beidzot. Bet uh, nē, viņš neiesaistās. Un tad uh, eh, es pienāku atpakaļ pie tā, ko tas man brālis teica. Uh, viņš teica, ka tas svarīgākais un grūtākais ir lūgt dievam to pacietību, to laiku starp to, ka tev liekas, ka viss ir, uh, nu, ka ir viss, ka dievam ir jāiesaistās. Tas brīdis pienācis. Līdz tam brīdim, kad dievs patiešām saka, tagad ir viss, tagad ir tas īstais brīdis, tagad es to problēmu atrisināšu bet tur pa vidu ir nogrieznis, kurā, kuram ir jāaiziet <laughs> cauri, jo man pacietība ir beigusies, <clears throat> un es saprotu, ka nu, viss nenotiek tā, kā jānotiek. Un tad ir tas, tas nogrieznis, kurā jāiet tajā ticībā cauri, kad uh, man ir viens laiks un viens redzējums, un Dievam ir cits laiks un cits redzējums. Un, uh, Diemžēl lielākā daļā gadījumu viņi nesakrīt. Ir eh, <laughs> vajadzīgs tas spēks un tā ticība eh, pārdzīvot to periodu starp eh, manu iedomāto mm, risinājumu laiku un dieva risinājumu laiku. Bet gala beigās viņš to lietu atrisina. Un, kā visās pasakās, beigas ir laimīgs. <laughs> Ja? Bet, bet eh, tas, ir, tas nav vienkārši. Tas, ko efeziešiem mums saka, es drīkst, tas nolasīšu. Bruņojieties ar visiem dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpām Tāpēc satveriet visus dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās būtnes – Ņemiet arī pestīšanas bruņu, cepuru un garu zobenu, tas ir Dieva vārds. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Un tā pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savā aizlūgšanās par visiem svētajiem, efeziešiem 6, 11 līdz 18 pāns. Bet šis viss jau ved uz to, uh, šo romiešiem rakstu vietu 12.2, ka mums visu laiku ir jāatjaunojas savā domāšanā, un tad mēs, eh, lai mēs saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, mm. lai mums būtu tāda eh, nu, atskaites sistēma, šis viss ir. Es zinu, kad eh, es pāri ielai, eju pie zaļās gaismas. Tas ir nu, fakts. Mm. Tas nav kaut kādā, nu, man tas ir jāievēro. Tad tas būs labi, tīkami un pilnīgi priekš manis. Un Dievs arī ir Bībelē viss izdomājis, kas mm. mums ir labs, tīkams un pilnīgs. Un tad, kad mēs saņemam šo te melu, mums ir jāprot izšķirt šie gari, no kāda gara tas nāk. Un, uh, ja mēs katru dienu atjaunojamies, atjaunojamies savā domāšanā, jo Dievs mums kaut ko katru dienu sagatavo, kaut kādu ceļu, kaut kādu līmeni ticības, ka mums ir jāiziet cauri. Un īstenībā visi tie meli un viss nāk, lai mēs kļūtu uh, Mēs ticības muskuļus trenējam, trenējam katru reizi. Vienreiz es nesaprotu to, kas man atnāk, tā apsūdzība. Bet kādu dienu es to, oh, tas, tas nav no dieva, tas ir kaut kāds pilnīgi, kas man, kas man, kas man nenāk par labu. Jo es saņemu, es tagad atkal par to savu vīru. <laughs> Ja? Es saņemu kādu apsūdzību par viņu, es zinu, es eju slavēt viņu. Es eju, paņemu savas nūjas, es reāli izēju veselu stundu nojošanā, un es pavadu slavēšanā, un es atnāku nocirtusi šo te melu. Un pilnīgi savādākā, un manī ir miers, prieks, un tas, ko viņš saka, tas, kas ir eh, tīkams, labs un pilnīgs. Un vai vienmēr uzdot sev šo jautājumu, vai tas ir tātad no. Uh, tas mēls kaut kāds no, no hmm. vēlna smilškastes vai no dieva smilškastes, un kur es gribu pavadīt spēlēties to laiku. Hmm. Es gribēju es arī teikt, ka viņš sasaucās to, ko tu saki, kad, kad, kad e, mums ir arī jau Dieva vārdā ir teicis, ka esiet modri. Un, un um, ka mums ir jābūt modriem, bet diemžēl tas eh, šīs dienas ritms eh, ir tik strauji. Brīžiem, kad uh, mēs to modrību nespējam uzturēt. Mm. Un, un, un, uh, tāpēc tev paveicies, ka tu vari pēc tam aiziet, paņemt nūjas, nevis uh, pavērst viņus pret vīru, bet iziet teiksim, to aplīt un uh, Eh, pēc tam atgriezties atpakaļ pavisam citādāk. Bet, eh, tad, kad eh, es piemēram esmu tajā visā tajā dienas tajā virpulī un man piemet kaut ko, es bieži vien uzķeros tikai tāpēc, vien, kad man nav laika, man gaida nākošā lieta kaut kāda priekšā, nākošā problēma kaut kāda priekšā. Un, Es varbūt pat nemaz nenoķeru to, bet viņš man kaut kur pa iekšu vārīties turpina. Tikai vēlāk es sāku analizēt, eh, tad, kad man beidzot parādās kaut kāds laiks, kas tad tur un nu tagad bija. Tāpēc es domāju, ka viena liela problēma ir arī tajā šīs dienas, mūsdienu dzīves ritmā un uh, informācijas plūsmā nemitīgajā, kurā arī es domāju, ka ir 90% spams un kur ir uh, jālaiž caur kritisko domāšanu. Un nu, kas man ļoti palīdz, un tas man ir bijis tiešām ar tāds pēdējā gada laikā, tāds viens liels vārds, ir uh, līdzjūtība nu, pret sevi. Nu, konkrēti, ja ir tāds jautājums, piemēram, nu, kāda ir meli vai apsūdzības manā dzīvē, un viņas ļoti daudz un pārsvarā ir bijušas, es domāju par manu identitāti, nu, par mani nu, ja tu teici, skaties spoguli, vai vienalga kas. Un ir reizes, kad man pat, kā saka, es nevarēšu nevienam pabūt, nepiezvanīt, ne tur ģiptam vai kādai māsai, nepalūkties, bet tad es zinu, ka es esmu tajā brīdī kopā nu, ar Dievu, es esmu viena pat arī ar sevi. Un, un es varu to evaņģēlīju sev pasludināt nu, teiksim, ko darītu Jēzus tajā brīdī, vai kā, ko viņš dara, nevis ko darītu. Tā ir tāda ļoti liela līdzjūtība. Un, teiksim, nu, nu, ko man tagad teikt, nu, ne, ne, nesenāk man tas lūkšanas laiks tāds, vai arī, piemēram, es esmu tur, eh, nu, jā, pavirša nolaidīga, ja tur kristieti, tur ne, nezinu, neapmeklē dievkalpojumus, vai es tur neesmu bijusi uz to garīgo pavadību, neesmu lasījis dievvvārdu. Jā, jā, jā, tas viss tā ir. Un tad, ko es daru? Man ļoti palīdz šis, kad ir šī līdzjūtība. Pieņem savu nabadzību. Un tādā brīdī kaut kādā veidā man šķiet, ka mēs, nu, mēs at, kaut kādā veidā atbruņot to apsūdzības spēku, jā, kur, tas, kur es to lasīju vai dzirdēju Ja, ja, jā, esmu nolaidīga, jā, esmu noslinkojusi šajā vietā, jā, tāds ir. Bet es to nožēloju, no, nu, nožēlojiet savus grēkus, jā, un, un ticībā iepriecinieties, ko mēs dzirdam dievkalpojumā. Es sev varu pasludināt ar šo, šo absolūciju, ar tādu lielu līdzjūtību. Man tas ļoti ceļā ārā. Man tas ļoti ceļā ārā, un man tas ir bijis tāds kā, nu, es saku tāds pagrieziena, varbūt tāds vārds, eh, jo man arī tajā brīdī ir tā izvēles iespēja, un, eh, un es ticu, ka tas ir vārds, ko man Dievs ir iedevis, un ka man tas strādā, ka man to vajag. Vēl ir tas eh, vārds mūsu ģimenei, Eh, kas ir atnācis, ko arī vienkārši Dievs saka, to nepieņem. Tad arī skaļi pasludini, ja es saņemu kādu apsūdzību no kādas savas draudzenes, no sava vīra. Es vienkārši pasaku, es to nepieņemu. Man liekas, tas ir tik vienkārši vai no saviem vecākiem, vai no saviem bērniem, ka mums ir tiesības pateikt, es to nepieņemu un es neapvainoju to otru cilvēku. Es eh, konkrēti pārcērtu uzreiz to nepareizo domu. Jā, nevis tur spriedulēt. Nu, es domāju, gan, ka tu domā nepareizi, un es kaut ko, es nu gan tā, es tavā vietā tur vienkārši pasaku, es nepieņemu. Jā, vai iesaistos cīņā, attaisnojos, kaut gan otrs ir sarkanajā gaismā, es nekad nevarēšu pārspēt viņu. Vienkārši pateikt, nepieņemu, un tu tā kā ieliec tādā miera pozīcijā sevi, un tā izskaidrošanās pēc tam atnāks, bet tajā brīdī tu pasaki, kad ir tā sarkanā gaisma un tur viss mirgo sarkanās lampiņas, vienkārši pasaka nepieņemu. Un zini, kas ir mans. Jā, bet zini, kas ir mans baigs superīgi. Tas, kā viens no tādiem nu, instrumentiem, ir nu, tas, ko mēs esam arī dzirdējuši, nepalikt vienam. Tas ir tas, ko tu dāgi jau teici. Jā. Nepalikt vienam, jo reizēm patiešām ir viens ir forši, ka tu, tas, ko arī tu saki, nu, tu vari atpazīt tos mēlus. Un nu, tad jau viss ir kārtībā. Ja mēs atpazīsim mēlus, tad jau diezgan labi mēs ar jēzu kopā tiksim ar to situāciju kārtībā. Bet tad, ko darīt, ja es viņus neatpazīstu? Jo es vispār nezinu, ja? nu, kas ir norientēties nu, ja? vai tie ir meli vai kas. Un man liekas, ka tā dieva iedibinātā kārtība. Ja? Ka mēs uh, izsūdzam cits citam, nu, izstāstam to, vai tas, ka, vai tas notiek ik nedēļas. Tā kā mums ir šī te, uh, nedēļas pirmā diena, jeb sabats, jeb svētdiena, kā kuram, ja, kā kurā konfesijā, kad mums ir nezinu, mūsu, mūsu mazā grupa vai brālība, kurā mēs, vai man, mana uzticamā māsa, ja, vai vienalga brālis, kuram es pasaku Ja, kur, uh, kur es dalos tev, es sūdzu savus grēkus, vai stāstu tev savus bēdas. Tanī brīdī, um, nu, tanī brīdī nav tikai vairāk ja, aiga un, un manas domas, un mana galva un mana dzīve. Tanī brīdī tu mani klausies, un ja es ticu tam, ka tu esi, nu, es zinu, ka tu esi ar kungu, tu esi, tev ir savas ticības piedzīvojums ar viņu. Es uzticos tam, ka tu esi nu, pat ja tu man nevarēsi pateikt, hei, Klau, zini, nu, kaut kas šeit nav rītīgi, es zinu, ka tu pa mani lūksi. Un arī brīdī, kad es, kad es jau esmu to pateikusi, vienalga, ja, kāda būs šī mēla. Um, ehm, vai tās ir kaut kādas apsūdzības, vai tas ir, pat ar, vai tas ir, nu, tas ir saistīts ar grēku, vai vienalga. Tanī brīdī jau ir, liela, ir puse uzvaras, es teiktu, ja es varu to izstāstīt, ar ko es cīnos. Un uzdrīkstēties, uzdrīkstēties par to dalīties. Un tā, tas, kas ir tas, ko mēs arī Bībelē lasām, tas, kas jau ir gaismā celts, to apspīd gaismu, tas ir pateikts. Jā. Un man vairs ar to nav jā, jāmokās un jādzīvo tālāk. Un kāds pateiks, nu tas taču nav no Dieva. Jā, šito, nu šito tu gan pilnīgi aizmirst. Vecos Ineses ceļojums pretī brīvībai. Tas notika vairāk kā 15 gadus atpakaļ, kad eh, manas eh, meitas bija maziņas. Un arī es daudz strādāju, un strādāju naktīs, un arī dēļ bērniem bija negulētas naktis. Es iedzīvojos tādā modernā slimībā, kā vegetatīvā distonija, un eh, ilgu laiku tā tad pavadīju Mm, šajā stāvoklī. Un, eh, Man bija biežas lēkmes, eh, īpaši naktī. Eh, vīrs man sauca ātrā palīdzību. Un tad kādu dienu nāca tāds paziņojums, piedāvājums braukt uz Meģigori. Tiešām tajā brīdī es piedzīvoju tādu prieku, mieru Un, un tiešām sapratu tajā brīdī, ka šī ir mana glābšana, jo viss tas, ko es biju darījusi iepriekš, tas nekādas rezultāts nedeva. Un pieņēmu šo lēmumu doties, un, bet nākamajā rītā pamostoties, es sapratu, ka es esmu redzējusi sapni, kurā man kāds ļoti tūs cilvēks mēģina atrunāt no šīs brauciena, no šī brauciena, baidoties par manu veselību. Tajā brīdī es tiešām ļoti skaidri sapratu, ka tas ir ienaidnieks, kas man cenšas tātad iebiedēt, atturēt mani. Bet Dieva spēkā es tiešām tur biju absolūti svētā gara klātbūtne. Es pieņēmu lēmumu, ka es neskatoties ne uz ko, došos uz, uz šo te, uz šo te svētvietu vietu Un es pilnīgi skaidri zināju to, ka eh, man ir jāuzkāpa kalnā, eh, šajā krusta kalnā, un es tapšu dziedināta. Eh, jā, un brauciena laikā man nevienu reizi nepalika slikti, jo tas bija tā kā lielākais, tā lielākā iebaidīšana, kad man naktī tātad pa ceļam autobusā svešās valstīs var palikt slikti, un, un, un kas tad man sniegs palīdzību un tā bet man nevienu reizi autobusā slikti nepalika. Un aizbraucot Meģu Gorjē un novelkot šīs te zandāles savas, jā, un, un uzkāpjot pa šiem te akmens, akmens čambām, uzkāpjot krusta kalnā plikām kājām, es zināju, ka augšā es, es vienu uzvaru. Un tieši tā arī ir, ka līdz šai dienai man veģetatīvā distonija nav atgriezusies – un es saņēmu absolūti pilnīgu dziedināšanu. Un tas otrs gadījums, varbūt manā dzīvē tāds spilgtākais par meliem, bija mans svētā gara kristības, mm, kad mums piedāvāja alfas kursu ietvaros, un tajā brīdī man bija savs biznes, un, un, un lektors, kas stāvēja priekšā, teica, jūs savu dzīvi tagad atdosiet pa visiem simts procentiem jēzum, un manī notika ļoti iekšēja cīņa, ļoti stipra cīņa, un es domāju, nu nē, nu es tur varētu iedot kādus 30%, nu labi, labākā gadījumā 50% jēzum, bet visā tajā, ko es daru, viss tas mans biznes, kā es viņu tur kārtoju, kā es viņu tur vadu, uh, nu, ka tajā diez vai ka jēzum ir vietas, un, un es visu pati māku, un visu esmu ļoti gudra, lai visu izdarītu. Nu, lūk, un, un e, tad mums bija e, ar tādu, ar tādu <laughs> domu arī, ka es varētu pa 50% jēzum to vietu iedot, ar tādu domu es gāju no draudzes mājas uz kapelu, un e, tajā brīdī es jūtu, ka manas kājas ir kā savažotas, kā, ir kā pilnīgi tādas tā kā ķēdes pieliktas klāt, un es nevarēju paspērt pat soli uz priekšu. Tas bija mans eh, tālākais un grūtākais ceļš, jo nu, tur ir kaut kādi 150 metri varbūt no draudzes mājas līdz kapelai. Un es ļoti ilgi gāju, un es nevarēju paiet. Tiešām bija absolūts smagums, man bija bezspēks. spēks Eh, bet, protams, ienākot kapelā, eh, viss bija gaišs, bija aizlūgšanas. Es dabūju šīs svētā kara kristības, es atdevu sev pilnīgi jēzumu. Man nokrita, kā visas šīs važas nokrita no manis. Es biju absolūti brīva. Man liekas, ka es tajā brīdī pat lidoju. Nu, jā, un arī tagad, varbūt, kāpēc es tieši arī domāju, eh, kad ir jāliecina, arī varbūt šajā brīdī man ir tādas tā kā, apsūdzības un meli pašai pret sevi Un, un, eh, bet nu, man ir ieroči, man ir ieroči, un es zinu, ka eh, iznākot patiesībā un daloties un, un lūdzot aizlūgšanas, eh, tu top atbrīvots un kad nekad nevajag palikt slepenībā. Un man ir arī Dieva vārds, ka visas lietas man nāk par labu, un ka kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, un es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Paldies visiem, kas liecināja, paldies visiem, kas klausījās, paldies visiem, kas lūdzās. Tiksimies atkal pēc mēneša šajā pašā laikā. Dievs ir labs! Tēva dēls, esi man grēciniekam žēl.